Ezabuli ya kikumi na makumi gabiri Omushana tikugenda na mwirima Oro nshasha ntakira omukama amara amporora Baitu mukama bandokole amunwa gwebishuba na rulimi rubeiya Bakuwe kiwe munwa gwebishuba bakongereoki iwe rulimi rubeiya Bakuwe emyambi yobwogi yo namakara gali kumengetuka lero nakagwamu ine omufuruki omuli mesheki kutura omumaema ga kedali abatenda mirembe mbatwiremu orura inyemba muntu wemirembe kyonka kanda bagambao baije kunyia oruguru